Dum la lasta iardecoi, sciencistoi cae linguistoi pli cae pli consentas, che niai lingue effective influas la manieron lauciu ni perceptas la mondon. Tiu ideo, conata kiel lingua relativismo, sugestas che la structuro cae vort proviso de lingvo directas nian attenton al specifae detaloi, dum aliai restas malpli gravae. Trovigas exemploi cui montras, kiel lingvoi formas nian pensadon, memoron, cae ec sociaen conceptoin. Unue la plei fascinae casoi venas el Australio, kie la indigena tribo Cucta Iorre usas cardinalain directoin, nordo, sudo, cae tiel plu, anstatau relativain vortoin kiel dextre au maldextre. Ec infanoi en citiu culturo povas tui diri en kiu directo ili staras, au Tiu lingva practico trainas ilin constante constii pri geografia orientigio, kiu donas al ili exterordinara in naviga in capabloin. Occidentanoi, kiwi dependas de relativai directoi, ofte perdigas sen technologia helpo, dum la cucta iore memoras terrenon cun prescau magia preciso. Dio sugestas che linguo povas plibonigi specifain mensain capabloin, kiwi shainas super homai al exteruloi. Alia exemplo montras, kie lingvae strukturoi influas memoron. En unu esploro, angla lingvanoi cae hispan lingvanoi spectis filmon, en kiu iu accidente rompis vason. La angla lingvanoi prescribis la eventon per la fraso, li rompis la vason dum hispan preferis sen agentan formon. La vaso rompigis. En la hispana, tiu verbo implicas intenson. Do sen intensa ago postulas malsaman esprim manieron. Ciam oni poste testis rememoradon, angla pli bone memoris la culpan personon, dum hispan linguanoe emfasis la accidentetson. La lingua syntaxo directis, kion la parolantoi consideris grava, cae memorinda en la sceno. Interesse, lingvoi ec influas nian comprenon de socia identezzo. En la finna lingvo, personae pronomoi estas sen genrae. Ili ne malcasas ciu temas pri viro au virino. Male, en la hebrea, ciu pronomo devas indici genron. Esploroi montris, che fin ninvae infanoe conscias pri sia genera identetso pli mal frue ol hebre lingvae infanoe. En culturoe cun sen genera lingvoe, genero ofte farigas mal pli centra parto de identetso, compare a lingvoe en ciu genron oni ciu tage de vige esprimas. Tio montras, che lingvae normoe povas bremsi au acceli socian conscion pri iai conceptoi. Cio ci memorigas nin, pritio che lingvoi ne estas pure neutralai iloi. Ili portas culturain cae pensain tendensoin. Lingvo limigas au vastigas nian capablon vidi certain detaloin, memori specifain factoin, au ec compreni nin mem. Esperanto, kiel plan lingvo, celanta internazian comunicadon, Estas interessa caso. Quancam gia creinto volis eviti culturan chauvinismon, ec gia structuro, exemple la electo inclusivi genera in finajo in kiel ino, reflecta specifa in ideo in pri la mondo. Tamen pro sia flexeblezzo kai neutrala baso, Esperanto permessas al e conscie electi, kiel esprimi nuanzoin eble evitante iuin ella captiloi de denascae lingvoi. Fine, lingva relativismo ne signifas, che nin mal liberigas ni a denasca lingvo, sed gi instigas nin humile reconi, che ciu lingvo estas fenestro cun unica vitro. Iui coloroi brilas pli helai, aliai restas en ombro. Per lernado de aliai lingvoi, ni povas collecti fenestroin, ca ec compari la vitroin, pli vastigante nian vidon. Do, la venontan foion, ciam vi parolas, pensu, ciu viai vortoi limigas au liberigas viain pensoin.